Fontanoi en Romo mis usatai por banado. La ordigai fortoi de Romo, ce altigiantai temperaturoi, havas multe da laboro, char ciam de nove turistoi volas riposi au refrescigi en la fontano de Trevi. Sed feriantoi, ciui malatentas la nova in mal permessa in reguloin, devas pagi considerindain punajoin. Ciu fermas la oculoin, tio povus credi trovigi en nageio. La aquo plaudas, audigas mal concerto de vocioi, cae ciam de nove la tril fai filo. Set nagiado tie povas esti tre multe costa. Tio cine estas nageio, cae ancaune bancuvo, diras la polizano cunda trilfa e filo. Li staras en la barmego, circauata de turistoi, antau la fontano de Trevi, ciu estas la pinta allogaggio de Romo. Estas pesa laboro. Daure homoi volas salti en la fontanon, au si tie. Ni dejoras dum la tuta diurno, cae post tio li de nove blovas en sian fai filon cae vocas. Avanti, avanti, forbiten, get up! Ien dauras treso por polizano, char ciam de nove visitantoi credas in posteuloi de la actorino Anita Ekberg, quiu en la iaro 1960, en la filmo La Dolce Vita, La Dolce Vivo, sin banis dum nocte en la historia fontano, cae tiel scribis film historion. Ancora la fotoi aperas en ciu souvenir vendeio de Romo, en calendaroi cae postcartoi. Done estas mirige, che turistoi ciam de nove sentas inspiron. La conduto de la turistoi nun transiris la limon de toleremo accurate e la commenso della somera varmego la urbestrino de Romo el donis decreton qui u concernas ciuin historia in fontano in della eterna urbo ca quiu validos gis fine de octobro picnicado en meti la piedo in si digi sur la randoi la vipesto in au doni al ili aquon por trinci el fontano cio tio estas punota. La punajoi portiai miscondutoi sumigios gis ducent quardec euroi, char la fontanoi ne nur estas usatai ciel refresigai basenoi, sed ili dum nocte ofte estas centroi de di bocia drincado, cae matene post restas ammasso da plastai glassoi cae bier boteloi turistoi acceptas la reguloin. Germana turisto exemple diras, che necessas respecti la culturan heredajon. Sed kion fari en la brulanta varmego? Ia la maro estas unu horon da veturado for, cae publicae nageioi appena utrovigas en la chef urbo de Italio. Sed Romo estas ne nur la urbo de la historiae fontanoi, sed ancau de la tiel nomatai nasoni, ciui pro sia formo memorigas pri nasegoi. Estas et trink putoi, el ciui dum tago cae nocto fluas fresha aquo. La urbo havas pli ol du mil da ili, ce ili romanoi, turistoi, mevoi cae hundoi sensui figassin. sin. Beboi ricevas panon, cae infanoi povas ludi per aquo. Sed anca u lana zego putoi, ciam de nove estas obiectoi de debatoi. Oni nun pripensas provisore sen funcciigi ilin, pro la daura varmego, cae la mal abundezzo de aquo. Tiam Romo vere restus seca.